Neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana, na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu Jalla wa Ala pokorno i ponizno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu i time ga popraviti, a doista je Allah dželjavala sve znajući i sve mogući i modri. Nastavljamo uz Allahovu dozvolu govoriti o osobinama onih koji traže znanje, o osobinama onih koji traže šerijetsko znanje. Evo svaki puta na početku tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Međutim, nakon dove Allahu subhanahu wa ta'ala od svakog od nas se traži da poduzme određene sebebe, razloge, puteve, načine, metode koji vode do onoga što traži, moli Allaha djelavara. U našim prethodnim predavanjima spomenuli smo dvije osobine, ili jednu osobinu onih koji traže znanje. Bio je jedan uvod o vrijednostima znanja i to se može također e, podvesti pod osobinu. Odnosno, onaj koji hoće da traži znanje mora biti svjestan vrijednosti tog znanja. Dakle, onaj uvod što je protekao. Spomenuli smo, dakle, na početku nekoliko kuranskih ajeta, je tako 114 jajcu je Taha, 9 jajcu je Zumar, 11. ajat sure Al-Mujadala, jeli 18. ajat sure Al-Imran, zatim smo spomenuli hadis kod Ebu Ebu Dardar radijallahu ta'ala kod Ebu Dawuda ibn Mađe, šeha Albani ga je ocijenio vjerodostojni, zatim Buhari je muslim, hadis u kojem kaže poslanik alihi salam svom kome Allah želi dobro poduči ga i omogući da se poduči e, propisima vjere, Zatim smo spomenuli govor Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma u kojem kaže samo jedan skup na kojem se proučava i izučava vjera bolji je od 60 godina ibadeta. Samo jedan skup na kojem se izučava vjera bolji od 60 godina ibadeta. Zatim govor Ebu Zerra i Ebu Hureyre radijallahu anhuma koji kažu da se podučimo jednom poglavlju znanja iz vjere draže nam je nego da klanjamo hiljadu rekata dobrovoljnih, dobrovoljnih namaza. Zatim spomenuli smo govor imama Sufjana Ceure i mama Šafije koji kažu nakon obaveznih ibadeta nema ništa vrijednije bolje od traženja znanja. I također govor imama Ahmeda Rahimahullahu Teala koji kaže znanju ništa nije ravno ukoliko nije tko od onoga koji traži znanje bude iskren, bude ispravan. Pa ovi kuranski ajti, ovi hadisi i ovi govori naših prethodnika govori nam dakle o vrijednosti znanja vrijednosti znanja. Pa onaj ko se zaputi da traži znanje mora da bude svjestan vrijednosti tog znanja. Dakle, onaj koji nevredno je znanje i onaj koji nije svjestan koliko je vrijedno šarijatsko znanje, znanje zvijere, neće ga ni tražiti. I tako je i sa ostalim ili tako znanostima. Onaj koji smatra da nešto od unjavuka nije vrijedno, nije mu potrebno, neće nići za tim. Zatim smo govorili jeli, o iskrenosti kao posebnoj osobini onoga koji traži koji traži znanje. Dakle, ne misli se samo doći, sjesti, jeli, slušati predavanje i ostalo, da je to sredstvo, način, metod da se postigne znanje. Ne, dakle, na prvom mjestu dakle, čovjek mora da bude iskren. Iskren, mora da bude iskren. Da, dakle, to znanje traži. Radi Allaha s ciljem da od sebe odagna neznanje, a zatim od drugih. A zatim od drugih. Ispominjali smo određene hadise ili govore islamskih učenjaka, ne znam da li sam spomenuo, ali Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže da onoliko koliko je čovjek iskren, toliko ga Allah i pomaže. Onoliko koliko je čovjek iskren, toliko ima podrške i pomoći od Allaha subhanahu wa ta'la u svemu. A naročito dakle u ovoj posebnoj blagodati, dakle znanju iz vjere jer nakon dini islama, nakon upute islama imana nema veće zasigurno blagodati od šerijatskog znanja. Zatim sljedeća osobina. I bez ove osobine čovjek neće posti znanje. Ne bude li imao ove osobine kod sebe, neće posti znanje. Makar dolazio, slušao ovdje ili onde sa ovog ili onog mjesta, neće posti znanje a to je poštivanje učenog. Ako čovjek ne poštuje onoga koga sluša, neće se od njega ništa koristiti. Ako bude dolazio samo da čuje šta dotični kaže, da bi uzeo iz njegovog govora negdje zloupotrijebio, od tog govora on se neće koristiti. Možda u tom svom cilju, u tom svom nijetu, u toj svojoj namjeri će se koristiti, međutim to je misko, to je prezreno zbog toga će biti kažnjen. Spominjali smo prošle puta jeli, hadise Allahov poslanika alihi salatu samo kojima se spominje kude tražio znanje radi nečega drugog, a znanje se traži samo radi Allahovog zadovoljstva. Pa smo čuli jeli. završetak kakav će biti takvih. Dakle, poštivanje učenih. Onaj koji ne bude poštivao učenje zasigurno, dakle, neće ni postići znanje. Pa nekoliko, dakle, odrednica kako poštivati učenje. Nekoliko savjeta kako poštivati učenje. Dakle, bilo je riječi i stalno to vraćamo i spominjamo, spominjemo da znanje se ne može sticati tek tako. Pred bilo kim. I prije govora o ovim osobinama, jeli, onih koji traži znanje, govorili smo o osobinama onih koji nude znanje, koji nas podučavaju te osobine trebali bismo tražiti kod njih. Kada ih nađemo, onda dakle trebamo sjesti pred njih i učiti od njih vjeru. Ne može se vjera učiti iz knjiga. Spomnjali smo govor određeni mama Šafije, Rahimahullah, Tala Ibn Kajma i sl. Da se vjera ne uči iz knjiga. Onaj koji bude učio vjeru iz knjiga, pogazće vjeru. Dakle, treba neko da mu protumači. Ako čovjek nema, pa prinuđen je na čitanje, obavezno, dakle, mora kada dođe u priliku, sjedne sa učenim da mu on pojasni ono što nije jasno, što nije razumio kako treba. Boji se da je pogrešno razumio. Dakle, treba čovjek da uči vjeru od ljudi, od učenih. Zbog ovog sam ispomenuo za snimanje, jel? Poznato mi je, spomnjali smo tamo riječ jednog našeg prethodnika koji kaže ovo znanje je uživalo ugled dok se uzimalo iz usta učenih. A onda kada je zapisano u knjige, izgubilo je svoje svjetlo i došlo je do onih koji ga nisu dostojni. I došlo je do onih koji ga nisu dostojni. Tad je izgubilo svoj ugled. Svakoga uzima, svakoga dijeli. Razumijeva kako hoće. Naši prethodnici, dakle, uzimali su znanje iz usta učenih ljudi. Ponavljali, obnavljali. Ono što im nije bilo jasno, što nisu razumijeli, pitali su. I slično. Pa dakle, ne možemo sticati tek tako znanje. Moramo sticati od učenih ljudi. Onaj koji bude razumijevao kako on hoće i kasnije postupao po tom tako stečenom znanju sigurno će više iskvariti nego što će popraviti. Kako je rekao Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, onaj koji bude radio, postupao po neznanju sigurno će više iskvariti nego li, nego li će popraviti. I poznat vam je također hadis u kojem poslanik alihi salatu sam pocrtava da se mora poštivati učeni, da se moraju znati prava učenog. Naprotiv, u hadisu se kaže, je tako hadis kod imama Ahmeda, imama Tirmizije i mnogih drugih, šeha Albani ga je ocijenio dobrim, kaže se, nije od nas, nije od nas, a poznato je u knjigama Kaida da je oznaka, simptom, ili dakle, ono po čemu prepoznajemo veliki grijeh, između ostalog, i kada stoji za taj grijeh, za taj postupak, kada stoji da se poslanik Alihi sa locom odrči od njega ograđuje od njega pa kaže nije od nas nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije dakle nepoštivanje starijih je veliki grije niti je od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima grubost, grubo postupanje prema mlađima također ulazi u velike grije i nije od nas onaj koji ne naređuje dobro i ne odvraća od zla i nije od nas onaj koji ne poznaje pravo našeg učenog. Nije od nas onaj koji ne poznaje pravo našeg učenog. Pa dakle, bez učenih ljudi ne možemo. Ukoliko budemo sticali znanje kako mi hoćemo, razumijevali kako hoćemo, sigurno ćemo više iskvarivati nego, nego popravljati. Zato, dakle, učeni su nam potrebni. I potrebno je da učimo znanje pred njima, ali opet ne možemo tek tako samo sjesti, i što čujemo zasigurno je li to će ući prihvatit ćemo i gotovo ne već dakle imaju određeni odavi postupci kako se obhoditi sprem tih učenih pa prije svega doćemo pred učenog sjesti i učiti i prihvatiti od njega ukoliko ga budemo valori dakle prvi od adaba ili jedan od adaba poštivanja, kako poštivati učene ljude jeste da ih volimo i da smo prijatelji s njima da imamo prijateljske odnose s učenim ljudima. Onaj koji dođe, makar dakle i došao, ali ne voli tog čovjeka, mrzi ga, zasigurno neće okoristiti, već će dakle samo tražiti greške. A šeitan stoji pored greške učenog. Kada učen pogriješi, onda griješi i drugi. Kako je rečeno, kada učen pogriješi, pogriješi cijeli alem. Kada alem pogriješi, onda alem pogriješi. Onda griješi i alem, onda obični ljudi griješi. Zato dakle trebamo voljeti učene i imati prijateljske odnose s njim. Trebamo takvi biti prema svim vjernicima, je li tako? Od nas se traži da volimo vjernika onoga koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala i da prijateljujemo s njim. Da ne volimo nevjernike i da ne prijateljujemo s njim. I nema, nakon tevhida i širka, nema brojnih ajeta da ukazuju na nešto drugo kao što je dakle prijateljstvo i neprijateljstvo, ljubav i mržnja. Kako kaže jedan od velikih kasnih islamskih učenjaka, komentatora na kitabu Tevhid Hamed al-Latiq, kaže nema kuranskih ajeta toliko brojnih da nakon Tevhida i Širka govore o nečem drugom kao što govore o prijateljstvu i neprijateljstvu, kao što govore o ljubav i mržnju. Dakle, trebamo voljeti sve vjernike i prijateljiti s njima, a zasigurno između njih trebamo onda više voljeti učene ljude i više, dakle, prijateljivati s njim. Kaže šeho Islam ibn Timije, rahimahullahu ta'ala, obaveza muslimana nakon iskazivanja prijateljstva, ljubavi prema Allahu Đelavala i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam jeste da iskaže prijateljstvo prema vjernicima kako o tome govori Kur'an i Kerim a naročito učenima jer su oni nasljednici vjerovjesnika jer su oni nasljednici vjerovjesnika i poslanika Allah Đelavala učinio ih je na stepenu zvijezda pa se putem njih hodi tminama kopna i mora odnosno tminama smutni. Jel? Čuli ste za velikog islamskog učenjaka Ibnul Medinija, Ali Ibnul Medini, rahimahullahu ta'ala, učenjak u hadisu, pojašnjavajući šta je sunnet i pojašnjavajući njegove ogranke, ono bez čega čovjek, ako ne bude toga u njegovom životu pre njemu, neće se smatrati od sedbenika sunneta. Pa kaže, i od sunneta je da poštuješ učene ljude čuli smo, nije od nas onaj koji ne zna pravo našeg učinog. I kaže, i od sunneta je da se poštuju učeni ljudi. Pa kada vidiš, spominje u svoje vrijeme, kada vidiš čovjeka kako se, dakle, od stanovnika Basri, živi u Basri, i od svih tih ljudi kako se vraća, spominje sad najučenije ljude u to vrijeme koji su bili. Ejube Sihtijani, Ibn Am, Junus, Etejmi i drugi, vidiš da se vraća njima, da sjedi s njima, da prijatelje s njima, da, ni, da njih posebno voli, onda se nadaj njegovom dobru. Onda se nadaj dobro tog čovjeka. Kada vidiš da se druži, da se druži s takvim ljudima, da prijateljuje, da prijateljuje s njima. Dakle, i ovako bismo trebali postupati s učenim ljudima. To ne znači da trebamo učenog čovjeka ha, uzdizati na stepen kojeg mu Allah nije dodijelio voljeti, prijateljovati posebno s učenim ljudima ne znači izdizati ih iznad kadra, iznad granice koja im ne dolikuje. Ima ljudi koji uzmu učenog čovjeka za dokaz između njega i drugi, za dokaz da je on na pravom putu, drugi na krivom putu. Ima ih koji uzmu učenog čovjeka pa na osnovu njega prijatelju i neprijatelju s drugima. Naprotiv, ko se suprostavi njegovim riječima, istjeravaju ga iz vjere i slično. To je dakle samo na osnovu Kur'ana i na osnovu sunneta. Čovjek koliko je blizu Kur'anu i sunnetu, toliko ga volimo, koliko je daleko od kitaba i sunneta, toliko ga manje, toliko ga manje volimo. Kaže šehol Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nijedan musliman ne smije se pripisivati nekom učenu. Ha. Sljedbenici ovog, sljedbenici onog, da ne spominjem imena, jel, kako se kaže ne smiju se pripisivati nijednom učenom, pa uspostavljati ljubav prema svima onima koji slijede njegovog učitelja i neprijateljujete sa svima onima koji ga odbacuju. Naprotiv, na njemu je da voli i da prijatelje sa svakim vjernikom, sa svakim bogobojaznim učenjakom i drugim ljudima i neće posvećivati nikome više ljubavi osim onome od koga se okoristio više. Osim onu, jer zato to je urođeno čovjekovoj duši, da više voli onoga od koga se više okoristio, da više voli onoga s kim živi, dakle od učenih ljudi, on ga savjetuje, da više voli onog čovjeka na kojim vidi alamete, znako je da je bogobojazni, da je učeniji od drugih ljudi. Pa dakle, na takav način trebamo jeli, uspostavljati ljubav. Da ćemo prednost onome kome su dali prednost i Allah i njegov poslanik. Kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji. Tako isto i mi. Dakle, više volimo onoga koji je bogobojazni, koji je učeni, koji radi po tom jeli, svome znanju, to ne znači da ćemo druge mrziti, da ćemo druge odbacivati, da ćemo sve druge prekrižiti, ne, ali ih nećemo voljeti kao koliko njega, njega volimo. Zatim, dakle, da uvažavamo tog učenog čovjeka. Jeli? Da cijenimo, uvažavamo, da vrednujemo, da smo svjesni njegovog dobra, koliko se okorištavamo od njega. Poznato vam je da islamski učenjaci kada govore ha, o očinstvu kažu da svaki od nas ima dvojicu babe. Ima babu koji je bio nakon Allaha subhanahu wa ta'ala sebe razlog njegovog dolaska na ovaj svijet, dakle ima oca, ima oca u vjeri koji ga podučava vjeru. Pa kao što treba poštivati, uvažavati, hizmetiti, cijeniti i vrednovati svoga babu, koji je bio nakon Allaha Đelevala razlog sebe dolaska na ovaj svijet, njegovog dolaska na ovaj svijet, isto tako treba cijeniti, uvažavati, poštivati onoga od koga uči vjeru, koji nakon Allaha subhanahu wa ta'ala biva sebebom, razlogom njegove upute, njegove častine na ovom putu. <clears throat> Pa kaže Tavus ibn Kisan, učenik Ibn Abbas radijallahu anhu, mufesir, komentator. Od sunneta je da se uvažava cijeni da se počast iskaže četverici učenom starijem vladaru i roditelju da se vredne, da se cijeni, da se poštuje, da se uvažava učeni, stariji, vladar i roditelj. I možemo vidjeti brojne primjere naših prethodnika naročito učenih koji su se na ovakav način obhodili prema učenim ljudima. I takvi bi trebali i naši učeni da budu i primjer nama, da se ugledamo, dakle da to ne budu samo puke riječi, već dakle da prvi oni pretoče te riječi u praksu. Pa Ibn Abbas radi Allaho nama. A dobro nam je poznat Ibn Abbas. Koliko je znanje imao? Toliko da je nazvan more ovoga ummeta. More znanja iz ovoga ummeta. Poznato vam je, imao je 13, 14, 15 godina kada je preselio Allaho poslanika Alihi Sopsom, dakle dječačić, mladić. Šta naša djeca, 6, 7, 8 razredne? On je bio tih godina. Poznato vam je da ga je Omer radijallahu talan dovodio u svoju šuru, pa su se bunili, što nam dovodiš djete. Pa jedne prilike da dokaže im ko je Ibn Abbas. Jer poslanik Alihi sa locom je dovio dva puta za Ibn Abbas i za njegovo znanje i njegovu bogobojaznost. Pa je upitao sve prisutne o čemu govori sura Nasr i da džaje Nasr Allahi vel Fete. Pa jedan spomenuo razlog, drugi ili povod ili je cilj objave te sure, pa je na kraju pitao Ibn Abbas, šta kažeš ti? Pa je rekao, sura Nasr govori o smrti Allahov poslanika Alihi Sausa. Kada dođe pobjeda, Allahova pobjeda, pomoć, i kada vidiš ljude da ulaze u skupinama u vjeru, odazivaju se, ulaze, ulaze mase, ulaze svi ljudi, očekuj smrt. Tvoja misija je završena. Ti si završio sa svojom misijom. Kaže Omer, i ja ne znam ništa drugo. I ja ne znam ništa drugo. Da o nečemu drugome govori sura Nasr. I ja znam da o tome govori. Poznato vam je kako je tražio Ibn Abbas znanje. I koliko je tražio. Znao je čekati godinu dana da pita. Tražio, što bismo rekli, vrebao priliku da postavi pitanje da dobije odgovor. Znao bi odlaziti i zaspati pred vratima čekajući onoga koga je htio da upita, da izađe iz kući. Znao bi zaspati na pragu, pa ga vjetar zamesti prašinom. Zato je rekao, bio sam ponizan. Ponižavao sam se kad sam tražio znanje, ali sad kad ga dijelim, sad sam ponosan. Sad sam ponosan. Ponižavao sam se, mnogo šta doživljavao, preživljavao, kad sam tražio znanje, zato sam sad bahru ume. Mora ovoga umeta. Pa se bilježi da je Ibn Abbas radijallahu anhu more ovoga umeta vodio konja, vodio jahalicu Zaid ibn Sabitu. Također ashabu Allahov poslanika alihi salatu sam koji je bio najučeniji u nasljedstvu, u Ferajdu. Ibn Abbas je bio učen u svemu, a posebno je dakle bio učen u tumačenju Allahove knjige. Dakle, znao je tefsir, komentar Allahovih ajeta. I Abdullah ibn Mesud, poznato mi, drugi, treći velikan, iz plejade odabranih ashaba Allahov poslanika alihi sallam. On je bio najučeniji u povodima objave, pa je rekao, znam sve jedan kuranski ajed gdje je objavljen. I da znam da neko bolje to poznaje, da se do njega može doći, ja bi išao do njega. I kaže da je Ibn Abbas bio naših godina, ne bi mu bilo ravnog ni učin. Ibn Abbas je bio dječačić. Da je bio naših godina, ne bi bilo ravno ni učinu. Tako more znanja ide i vodi Zejda ibn Sabita, vodi jahalicu, zatim kada treba da siđe, podmeće svoje koljeno i kaže ovako su nas naučili da postupamo na ovakav način s učenima i sa starima. Podučili su nas da na ovakav način postupamo sa našim učenima i starima. Ima muslim, bio je učenik imamo Buharije. Pa kada se susreo prvi put sa imamom Buharijom, poljubio ga u čelo među oči, zatim kaže, dozvoli mi da te poljubim u noge. O prvaku muhadisa. Ibn Abdel Ber, rahimahullahu ta'ala, općenito govoreći, koliko pravo učenog ima kod nas, kaže, pravo učenog je, kada dođeš među skupinu i među njima ima učen, jeste da njega poselamiš posebno, zasebno, a druge da poselamiš općenito. Općenito da sjedneš ispred njega, da ne pokazuješ svojom rukom prema njemu, da ne, ne sklapaš oči pred njim, ha? odnosno, da ne drijemaš, da ne spavaš, da ne kuniš, pred njim. Hm. Da ne kažeš taj, taj kaže suprotno tebi, otkud sad ti tako, drugi govori drugačije, ha? otkud sad tebi, to, da ga ne hvataš za njegovu odjeću i na kraju kaže prelijepe riječi jer je on na stepenu rodne palme s koje stalno padaju, padaju plodovi na tebe stalno ubireš plodove ukoliko sjediš što je god moguće češće s učenim čovjekom stalno se okorištavaš stalno se okorištavaš od njega pravo učenog kod tebe je da kada dođeš da ga poselamiš posebno a ostale općenito braća kažu sunnet svakog posebno. Nije od sunneta, braća, da kad se dođe na skup svakog posebno. To nije od sunneta. Da ga poselamiš posebno ostale ljude zajedno, da sjedniš ispred njega, da ne pokazuješ svojom rukom prema njemu, da ne sklapaš oči pred njim, da ne kažeš taj i taj drugačije govori od tebe, da ga ne hvataš za njegovu odjeću, jer je on na stepenu rodne palme s koje stalno na tebe padaju njeni plodovi. <clears throat> Zatim, kažem, a nekako se vam progledat kroz prste, odlazak i sticanje znanja pred učenim. Odlazak učenom i sticanje znanja pred njim. Kamo sreće da dođemo tamo gdje oni ha, dolaze. Ali, dakle, trebalo bi odlaziti kod njih i tražiti maksimalno znanje na takav način. Tražiti od njih da prenose na tebe, da spuštaju na tebe ove jeli svoje plodove. I poznato nam je da su naši prethodnici bili takvi i nije nimalo čudo zašto su bili tako učeni. Koristili su maksimalnu priliku, odlazili su, provodili su dugo vremena u putovanju da dođu da čuju samo jedan hadis, da dođu da čuju samo odgovor na jedno pitanje jel, i slično. Kaže se u hadisu, često ga spominjemo, koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu tim putem olakšati put do dženneta. Dakle, odlazi i zaberi taj put do znanja. Upregli i dakle do znanja. Ebu Darda radijallahu talan kaže, šta vam je, o ljudi, vidim vaše učene kako odlaze. Odlaze u dijasporu, odlaze u Sarajevo, umiru šta vam je vidim vaše učene kako odlaze u miru a vi neuki ne znali se ne podučavate se tražite znanje prije nego li učeni odu tražite znanje prije nego li učeni odu poznato je u hadisu da je došlo slično u hadisu Allahov poslanika alihi salacom da Allah neće uzeti znanje tako što će ga iščupati iz prsa učenih ljudi već će uzimati znanje tako što će uzimati učenje jednog za drugim pa će ostati na zemlji neznalice, neuki koje će ljudi drugi uzeti za svoje vođe pa će oni biti na zabludi i druge odvoditi u zabludu bit će pitani od, odgovarat će bit će u zabludi odgovarati druge u za, odvoditi druge u zabludu Abdurrahman ibn Mehdi rahimahullahu teala govori u svome vremu također učenjak u hadisu u naše vrijeme kada bi čovjek sreo učenijeg od sebe zalijepio bi se za njega to bi kaže bio njegov dan ganine ratnog plijena učio bi od njega. Ukoliko bi sreo manje učenijeg od sebe, onda bi njega zalijepio za sebe. Onda bi prenosio znanje koje ima na njega. A ukoliko bi sreo otprilike s čovjekom koji ima znanja kao i on, onda bi razminjivali znanje ili ponavljali zajedno znanje. Čuli ste da je rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan, kada bi znao da neko bolje poznaje, da ima više znanja od mene po pitanju Allaha i knjige povoda, objave mjesta gdje je objavljen Kur'anski ajat, išao bi do njega da se može, da se može doći jahalicu. Ali nema, kako je rekao na hudu. Mejmun ibn Mihran, rahimahullahu ta'ala, rekao je učenjaci su moji svjetionici u svakom gradu. Pa gdje god budemo živjeli, trenutno živimo ovdje u Tuzli, odemo u neko neko drugo mjesto, u neki drugi grad, u neku drugu državu, prve koje trebamo tražiti jesu učeni ljudi. Trebamo se naseljavati tamo gdje imaju halke, gdje se drži Allahova vjer. Kako je rekao Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, čovjek je više potreban znanja nego li je potreban jela i pića. Jede danas jedan put, dva puta, tri puta, ali bez znanja ne može nigdje. Zato je dakle potrebno da se nastanjujemo u takvim, u takvim sredinama. Omer ibn Khattab radijallahu talan je govorio ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenijih. Ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenijih. Sve dok se manje učeni naša gorka stvarnost sve dok se manje učeni ne budu suprostavljali učenijim od sebe. Otko sad ti tako govoriš? Tu kare drugačije. Gdje ti je dokaz zato što govoriš? Imamo dakle mnoge braću jeli, koji se na takav način suprostavljaju. Sve dok se manje učeni ne budu suprostavljali učenijim od sebe, kada se budu suprostavljali učenijim od sebe, kada budu ustajali na njih, onda očekujte propast. I to je ono što smo doživjeli. Onda očekujte propast. Zatim stroga zabrana omalovažavanja učenih i napada na njih. Kako poštivati učene ljude da bismo se okoristili od njih, da čuvamo njihovu čast, da čuvamo njihov ugled. Čuvaš babin obraz, čuvaš babin ugled, ne poigravaš se s njim, ne dovodiš ga u pitanje, čuvaj dakle i ugled čast učenog čovjeka. Nemoj ga omalovažavati, nemoj napadati na njih. Oni koji napadaju, i nama je to poznato, i to se može primijetiti iz njihovih govora, i kasnije iz njihovog života, napadaju da bi ljude odvratili od njega, odnosno, nažalost, od onoga što oni nose, od znanja. Napadaju se učeni, omalovažavaju se učeni kako bi se ljudi drugi odvratili od njih, odnosno od onog znanja kojeg on nosi sa sobom. I takvo postupanje, takvo ponašanje, njega nije dostojan, osim dakle prezrenjen sanj. Ako je zabranjeno omalovažavanje bilo kojeg vjernika naprotiv da se vratimo na govore naših prethodnika ashaba naći ćemo začuđujuće govore Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže bojim se kada bih se ismijavao sa psom da me Allah ne bi pretvorio psa strah me da kada bi se ismijavao, kada bi nekoga uznemiravao, ezijetio, pa čak nekoga prezrenog toliko, da me Allah ne bi pretvorio. Kada nam nije dozvoljeno da se ismijavamo sa vjernicima, no tako? 11. ajat suri al-Huđurat, ja juha alledine amenu, kako ide 11. ajat suri al-Huđurat? La yaskhar qawmu min qawmu, asa en yakunu khair minhum, wala nisa, minni sa asa'ani kunne khaira min hun o vjernici neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom i neka se žene ne ismijavaju s drugim ženama možda su oni bolji od njih možda su oni bolji od njih ovaj kuranski ajet dolazi nakon kojeg u 11. ajetu, u 10. majetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su samo vjernici braća da pravo istinsko bratstvo mora da postoji između vjernika zašto ga nema? Zašto ga nema među nama? Jeste, samo na jeziku ima. Zašto ga nema u praksi? Zbog ovoga što se spomnio u 11. i 12. majcu Rehuđurat. Što se ismijavamo jedni s drugima, omalaožavamo jedni druge, nazivamo jedni druge svakakvim imenima, tragamo za mahanama jedni drugih, ogovaramo, špioniramo, uhodimo, zato i oslabilo nam je islamsko bratstvo ako ga i kako ima. Nije džaba Allah subhanahu wa ta'ala, sve jedna kuranska sura nadovezuje se na prethodnu i sljedeću. I sve jedan kuranski ajet veže se za narodni ili za prethodni. Mora da bude sklada, mora da bude povezanost. Jer nisu na ovakav način objavljivane, jel tako prvobitno, sure i ajeti. Već je došao u Džibril, na kraju poslaniku Alihi Salud sam rekao tu suru stavi tu, taj, taj ajet stavi tu. Povezanost, postoje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je spomenuo bratstvo nakon toga spominje, dakle šta uništava, šta ruši to naše prstvo. Pa dakle, smijavanje zasigurno. I u tom kuranskom ajtu Allah subhanahu wa ta'la zabranio je smijavanje, omalovažavanje, traganje za mahnama običnih muslimana. A zasigurno učenih ljudi koji su na stepenu ili, dakle, oni su nasljednici vjerovjesnika, poslanika i smijavanje, omalovažavanje, njih je strožije zabranio. Poznat su vam brojni hadisi u kojima se spominje opasnosti smijavanja ali mi te hadise samo citiramo. Nikada ne razmislimo mnogo o njima. Zato su naša sjela, ako nema gibeta, ako nema ismijavanja, nema ni sjela. U pet minuta završimo ono što treba, poslovno ili nakon toga jedemo drugi. Poznat vam dobro hadis na oprosnom hađu. Kada poslanita Alihi Salocan pita koji je ovo danas dan, koji je ovo mjesec, na kojem se mi ovo mjesto nalazimo. Pa kaže Kurban Bajram. A u drugim hadisima se spominje najbolji dan kada Allaha je Kurban Bajram. Najefdalni, najbolji dan u godini kada Allaha Jalla Vala je Jaumun Nahr, dan kada se kolju Kurbani, prvi dan. Sveti mjesec Zulhidže. Hadže u mjesecu Zulhidžetu i Mekan Kerma. Pa nakon toga kaže, doista su vam vaši imeci i vaša čast i vaša krv sveti kao što je svet ovaj dan, najbolji dan godine. Na, u ovom svetom mjesecu na najbolje mjesto. Zar vam nisam dostavio? Pa vam je poznato u hadisu koji govori o Israelu i Mirađu, kada je bio uzdignut na Mirađ, pa je spomenuo hadisu poslanika Alihi Salusa mnogo šta što je vidio. Pa kaže, i prošao sam pored ljudi koji su imali duge bakrene nokte kojima su trgali svoja lica i svoje grudi. Pa sam mu pitao, men haula ja Džibril? Kaže, prođi, prođi. Upitao sam, ko su ovi Džibrili? Pa je rekao, prođi, prolazi. A pa na kraju ga je obavijestio o svim tim kategorijama ljudi koje je vidio. Pa je rekao za njih, to su oni alladine i akulune luhumen nas o jakavune fi aradi. To su oni koji su jeli ljudsko meso i napadali njihovu čast. Ako je ovakav slučaj sa ogovaranjem običnih jerhamkelu, običnih muslimana, onda zasigurno strožije je zabranjeno ogovaranje učenih, učenih ljudi. Kaže se u hadisi kuciju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onaj ko bude uznemiravao moga evliju, ja mu objavljujem rat. Kaže imam šafija, ako učeni ljudi nisu Allaha evlije, ja ne znam da postoje evlija. Ako učeni ljudi nisu Allahove evlije, Allahove štićenici, ja ne znam za druge evlije. Ko je to sposoban i spreman da stane u rad sa Allahom? Ali smo sposobni da napadamo učeni ljude. Kaže Imam El-Kazvini, Rahimehullahu ta'ala, znaj da je stepen učenjaka iz ummeta Muhammeda sallallahu alihi wasallam veliki. Njihova vrijednost je velika, njihova čast je otrovna. Koje namiriše, razboli se. Samo koje namiriše, malo poželi, ha, šta ona je priča. Razboli se, a koje pojede, umre, otruje se. Ako stane da jede meso učenih ljudi, otruje se, zamre savjetujem vas, kaže imam El Kazvini, da se prema učenim ljudima lijepo obhodite. Onaj koji ih bude poštovao, taj poštoje Allaha i njegovog poslanika, alihi salatu wasalam, dok onaj koji ih iznevjeri, prevari, koji ih ne bude poštovao, taj vara i ne poštoje Allaha, djelda vala i njegovog poslanika. Kaže imam Ibn Asakir, rahimahullahu ta'ala, znaj Allah učvrstio i mene i tebe na putu traženja njegova zadovoljstva i učinio i mene i tebe od onih koji ga se istinski boje. Znaj da je meso učenih otrovno i da je Allahova kazna za one koji umanjuju njihovu vrijednost poznata. Malo je onih koji su se pozabavili čašću učenih ljudi, a da nisu kažnjeni mrtvilom srca prije nego li su umrli. Da im srce nije zamrlo prije nego li su i umrli mrtvilo srca ukazuje na slabost, vjeres, ako je i kako i ostane. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu tala, kaže prelijepe riječi, na razumnom, onaj ko se smatra razumnim, neka posluša, na razumnom je da ne omalovažava trojicu, da ne smijava trojicu, kaže učenog, vladara i brata muslimana. Kaže, onaj koji bude ismijavao učenog, omalovažavao učenog, izgubit će ahiret onaj koji bude se poigravao i smijavao sa vladarom, izgubit će to djavuk. A onaj koji bude i smijavao se omalaožavao s bratom muslimanom, izgubit će dostojanstvo. Zatim, optuživanje za grešku, zabrana optuživanja za grešku, traganje za njihovim greškama, zatim širenje te greške. Oni su ljudi zasigurno i moraju pogriješiti. Allahov sunnet zakon na zemlji je da nakon Muhammeda alaihi sallam nema više bezgrešnih ljudi. Moraju pogriješiti zasigurno. Kada nam je naređeno da skrijemo i da savjetujemo onoga koji pogriješi, bilo koga od muslimana, onda ukoliko se uvidi greška učenoga mora pogriješiti, onda na nama je da sakrijemo tu grešku. I prije svega nije na nama da mi istražujemo te greške, da kažemo pogriješio taj i taj, već dakle učeni spoznaju te greške, ukazuju na te greške, znaju adabe savjetovanja. Nije na nama. Kad nama nije dozvoljno da tragamo za greškama, vrate se na 11. i 12. ajd sura al da mnogo ne spominjem ih, kada nam je tamo zabranjeno u tim, a i drugim kuranskim ajitima, hadisima, da tragamo za greškama, odnosno mahanama, manjkavostima, grijesima, drugih običnih ljudi, za da nam bude dozvoljeno i na istom stepenu traganje za greškama, mahanama, grijesima, učenih ljudi, za sigurno to je strožije, strožije zabranjeno. Mora se ukazati na grešku, ali to ne znači da trebamo mi ukazivati. Ima dakle, onaj koji je na istom stepenu ili na visočijem stepenu što što se tiče znanja od njega. Oni ukazuju. Pa dođe jedan od nas i kaže, ne, ne, Bimbaz pogriješio. U toj fetvi Bimbaz je pogriješio. Zato ja ne uzimam sve fetve od Bimbaz. O, ti si sposoban da ti znaš u kojoj fetvi je Bimbaz pogriješio. U Semin pogriješio i ostali. Pogriješili su sigurno. Moraju pogriješiti negdje. To je Allahov sunnet. Nema bezgrešnih ljudi. Ali mi griješimo više kada na takav način se upustimo da ih kvalifikujemo i da mi ocjenimo. Onda si ti učeni, onda ti sebi prizivaš veće znanje od tog ili šeha Bin Baza, šeha Osejmina i ostali. Čim si ti otkrio, pronašao grešku kod njih. Kaže <clears throat> Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dakle, moraju pogriješiti i griješe. Učeni ljudi ukazuju na njihovu grešku A mi ako čujemo, saznamo za tu njihovu grešku, saznamo, onda im tražimo opravdanja. Tu grešku sakrivamo. Ako je od naših bližnjih, ako imamo kredita kod njega, da ga posavjetujemo i slično. Kaže Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, vjernik je onaj koji traži opravdanja. Dok je licemir onaj koji traži greške. Ovo je rekao Abdullah ibn Mubarak. Iz prve tri zlatne generacije. Vjernik je onaj koji traži opravdanja, dok je licemjer onaj koji traži greške. Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, kaže vjernik prekriva i savjetuje, dok licemjer razotkriva i širi. Vjernik prekriva i savjetuje općenito, dakle, kod svakog drugog vjernika kad to vidi, a kada se sazna da je to učeni pogriješio, onda dakle prčije da se sakrije njegova sramota, njegova greška. Dokaže licemjer, razotkriva, širi i ismijava. Subki Rahimahullahu Teala kaže, ukoliko je čovjek pouzdan, poznat po svome imanu, po svojoj bogobojaznosti, po svojoj postojanosti, njegove izrečene riječi, kada nešto kaže, I nama, nama se to ne svidi. Kaže, ne smiju biti protumačene osim ponom prvom što sam spomenuo, po njegovom čvrstom imanu i njegovom postojanstvu. Pa se mi bunimo na odgovore o emulgatoru, o maršalima, o ovome i onome. Mi, ako smo pročitali pet knjiga u svome životu, to je pitanje. Pa čovjek se potrudio, istražio, istražio, znoja, noći proveo i došao do takvog odgovora. Čovjek poznat po svome pridržavanju za vjeru. Poznat po svome hizmetu Allahovoj vjeri. Više od deset godina takav insan radi za Allahovu vjeru. I sad se nama nešto ne svidi, odmah ga križi, protumači na ovakav ili onakav način. Ako je i pogriješio, ako drugi učen čovjek na njegovom nivou dokaže da je to greška, onda dakle ne smije se drugačije protumačiti osim da je želio tim svojim odgovorom samo hajr, samo korist, a ne u kom slučaju da ljude odvede na dalavet jeli, u zabludu jeli, i slično. I dakle, još jedno, loš govor o učenima, loš govor, I ovim smo, nažalost, iskušani danas. Da znaju učeni govoriti jedni od drugima. Loše. Taj govor se ne sluša od njih. Taj govor se ne sluša od njih. Sve drugo se sluša, ali taj njihov govor jednih od drugima se ne sluša. uzima se ono što nam govore o vjeri, kada počnu govoriti o svome savremeniku, učenom čovjeku, to se od njih ne sluša. To je pravilo. Jer grešnici griješe, ima ih koji su profesori, koji su profulali, jeli, ima ih koji govore o drugom i zavisti, ljubomore, nekog dunjalučkog cilja. Zato su učenjaci prethodni postavili pravilo da se ne sluša govor jednog učenog o drugom učenju savremenici. Pa kaže <clears throat> Ibn Abbas radijallahu anhuma, slušajte znanje od učenih, a ne prihvatajte ono što kažu jedni od drugima. Slušajte znanje od njih, ali nemojte prihvatiti ono što kažu jedni od drugima. Kada se, dakle, napadaju ličnosti, kada se spominju ličnosti imenom i prezimenom i govori se o njima i pređe se granica i dakle govori se, počne se govoriti o njegovim mahanama, njegovim grijesima i, i, i. Na grešku treba ukazati ime nije potrebno da se spominje. Osim u iznimnim slučajima. Bitno je da se pojasni greška. Da se zna da je greška i da se to ne slijedi. Da se ta greška ne slijedi. A ko je učinio, to toliko nije ni bitno. Prepoznaće se, saznaće se nije dakle u redu. Onda kada su počele, počele se napadati ličnosti, onda je dakle i nastao haos među nama. Dakle, slušajte znanje od njih, ali nemojte slušati ono što govore jedni od drugima. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, kaže, riječi učenjaka se uzimaju i slušaju po svakom pitanju izuzev govora jednih od drugima. Izuzev govora jednih od drugima. To se dakle ne uzima, ne uzima od njih. Da bismo se na ovakav način obhodili ili pokušali obhoditi sprem naših učenih ljudi, moramo stalno imati na umu vrijednost, njihovu vrijednost i vrijednost dakle onoga što oni nose. I da ne možemo bez znanja nigdje. Ne možemo bez znanja o vjeri nigdje. Dakle, zbog toga, zbog onoga što oni nose, zbog njihove vrijednosti, ono čime ih Allah odlikovao i uzdigao kod sebe, dakle, trebamo to stalno imati na umu, pa ćemo ako Bog da, uz Allahovu dozvolu nastojati se i lijepo hoditi prema njima, dolaziti na njihove skupove jel, i ako Bog da Allahovom dozvolom okorištavati se od onoga što nam oni, oni prenose. Ako Bog da staće to ovdje, pa ćemo nastaviti sa drugim i tekako bitnim osobinama za onoga koji traže za njim. Subhanakallahu alaihi wa sallam.